I zato su ovi imami, oni i njihove škole nisu napravile problem. I zato mi to proučavamo. Nego su napravili problem džahili koji su kasnije počeli da budu fanatici, pa da navijački gledaju na određenu, određenu pravnu školu i iz svog džehla da prave probleme. Seminar Bužim 2012 Pa je bilo slučajeva uđe brat i uči drugi kamet, kaže pokaza to i kameta. A ima za jedan i drugi kamet oba hadisa sahih. Ali jedna škola se uze upatla za jedan hadis, druga za drugi.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 Mi smo ehlu delil. Šta si ti uradio za islam? I neće ovoj dani našteti nikakva služba. Istinski naslednici je vjesnik koji ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnitskih univerzija. Posjetite nas www.paltak.com Soba put, uvijen soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah he. Ciklus predavanja sa zimskog seminara Božim 2012 pod nazivom Šta si ti uradio za islam? Gosti seminara brat Abu Amina, brat Nosret, i brat Hatab. Organizator i domaćin brat Bilal. Šta si ti uradio za islam? Pa gdje ti bio u Mislu? Pa ima li tamo brki, ima li kog hoće? Mogu je 100 spio sto puta. Gdje sam ja bio? Kod drviša u Šamu, jel tako? E, međutim mi kažemo, god ima idite i uzimajte. Ali ne uzimaj pet vodnjega, to moraš razlikovati. Ilum se može od šeitana uzeti. Ali se petva od njega ne uzima. Petva se uzima, znači ti su talibul il, nisi muštehid, e, ti sada slijediš i I ti važeš dokaze. I u ovome slučaju ti ćeš pročitati ova djela, a ćeš ti vagati dokaze. Iranski iranskih vojnika je poginulo na, na Iraku. Te je bio rat između Iraka i Irana. Zato što njihovi šejhovi im podijelili ključeve od Firdeusa. I on ide na tenka, on ide na, na haubicu, on ide na, znači, na, mine, on jednostavno ima ključe za džene. Zabluda. Pa što bi se on onim štrikom Jer onim lance prelijevao krv, išao molim te lijepo iz Basre pjehe na Kerbelu. To su ta ubjeđenja. Srla put vjernika. Islamski susreti, 2012. Šta si ti uradio za islam? Alke se to zbijelo tako Nije, nije, nije, nije, dva da uzmemo, ono, neki ja sam malo kasnije učio.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 Pošto na ovim prostorima je zastupljen hanefijski mezheb, pa da neke stvari znamo, ljudi se pozivaju na taj mezheb, da vidimo jesu li na tom mezhebu, da vidimo kako je Ebu Hanifa utemeljio svoju pravnu školu i to mi je slično. Može će nam to uzeti dva predavanja, neće više, tako da, eto, samo neke da kažemo, ovaj, kajmake da pokupimo iz toga. Pa možete staviti naslov Imam Ebu Hanifa, rahmetullahi alaih. Maliko da piše? Ha? Pa pod A, njegovo pravo ime, porijeklo, i datum rođenja. Huwa je numan znači on se zove en-Nu'man bin Thabit bin Zulti. Ja. Zulti. Nije Zulti, nego Perzijanac iz Kufe, znači on nije bio Arab, i zato ga šije posebno mrzi, Rodio se 80. hijđetske godine po najispravnijem mišljenju. Jeste. B. Živio je u vremenu dviju dinastija umevijski i abasijski. <clears throat> On je od tabiina, a kaže se da je on i tabiin. Sreo se sa Malikom ibn Enesom. Ko je Malik ibn Enes? Ha? Ja. je anhu hadith i prenosi od njega hadis Falebul ilmi faribatun ala kulli muslim. Traženje znanja je obaveza svakom muslimanu. je ovaj hadis je kod Mađi. Jeste, jeste. bude ilmi faribatun ala kulli muslim. Ima u dodatku bude ilmi faribatun ala kulli muslimin u muslime, a ovo muslimene, muslime je da'if. Nije došlo, znači, sa ispravnim lance prenoslaca, a ovo, talebul ilmi, faridatun ala kulli muslim, je došlo sa ispravnim lancem prenosivaca, kako je zabilježio Ibn Mađe u svom sunenu poglavlju Babule ilm. Šeha Albani ga ocinije sahihom. Bio je trgovac platnom, trgovao je sa platnom, odučavao se hadisu, piku pred najstručnijim učenjacima toga vremena, a posebno se opredijelio za fik koga je izučavao 18 godina. Pred Hamidom bin Ebi Selmanom ili Sulejmanom, a on je učio Hamid ibn Sulejman je učio pred Ibrahimom Nahajom. To je jedan veliki tabin koji je bio poznat po znanju. Po C, stepen njegovog znanja je bio na veoma zavidnom nivou. On spada u imame Ahlu kako ćemo prevesti Ehlul Rejt? A? Znači, oni su puno davali znači, prednost razum. Zato ćemo vidjeti primjer radi prvi koji je počeo da razmišlja o određenim znači, pretpostavkama, što nije sta, slučaj Ehlul Hadith. Ehlul Hadith, zato vi znate slučaj kad su imamo mali podošli u Medinu i donijeli mu preko 50 pitanja. Na 3-4 odgovorio, a na ovo rekao, eno vam uhuda, poprite se i recite ne znam ali. Ne znam Bilala, Malik zna, jel tako? Nego ehlu hadis nisu htjeli da odgovaraju na pitanja koja nisu aktualna. Nisu došlo ono što se kaže na red. Nisu aktuelna. Dok ehlu oni su razmišljali, jel tako? Ovaj. Pa primjer radi hanefijski učenjaci su se još u to doba pozabavili nekim pitanjima šta ako hađija dođe na mikat u zraku Tad je samo ptica išla na haž zrakom, jel tako? Gdje će obući hrane? A je ovo što ide po zemlji, što ide lađama i tako dalje, to je jednostavno. Ali šta ako čovjek ide zrakom, a tad ništa nije išlo zrakom, se ptica, gdje treba obući i hrane? Pa je to, znači, upotrebljavanje, jeli, razuma puno i inače Bohanifa je bio znači jako nadahnut u raspravama sa znači ateistima, mulhidima. Pa jedne prilike zakasnio na njihovu debatu i to namjerno, a onda on ga pitao, dobro še, kaže, kod vas sunana je, znači, vi do vremena držite, vi od namaza do namaza planirate svoje poslove. Što kasniš? Kad je desilo mi se nešto čudno. E, e. Ja na Tikrisu, kada je došao na rijeku, da pređem, nema oni ljudi što prevoze. Niko ne radi. I sad kaže, kako da pređem rijeku? i kaže, dešava se čudo. Idu, kaže, posebno balvani, idu daske od posebno, sve ono zapakovano, ekseri je posebno, čekići posebno, sve posebno zapakovano, ništa nije raspakovano. I čudo, dođe, sve to se sklopi samo od sebe. Kaže, še halali, ali ne možemo ti to povjerovati. To je malo ovako, jel? Kaže, vi mene hoćete da ubijedite, ja vas ne mogu bijeti jednu lažu. A vi mene objeđivate da je ovo majka priroda, sva sama o sebe nastala. Nebesa, sunce, mjesec, sve to onako samo o sebe izlazi, zalazi, smjena noći i dana, pa su, kaže, mnogi primili islam odmah. On je, znači, bio najučevniji u području, znači, Kufe i Ehlu Iraka. Pa su znali ljudi dolaziti i pitati ko je ovdje najučevniji. Onako ispituju ljude. Ravije dolaze ispituju. Kaže Ebu Hanifa. Dobro, ko je najbogobojazniji, kaže Ebu Hanifa. Ko je najveći trgovac u klupi, kaže Ebu Hanifa. Kod nas danas dođeš, ko je najpobožna kamena, tamo ona se predala i badetima, nije hođa. Ja. Ko je najučevniji, tamo neki učenjak, mučenjak, ali mnogo toga ne radi. Ko je najbogatiji, kažu Radončić. Pa klanja on Šta on zna o namazu, jel tako? I o vazu, la havle u la kuvete illa billah. Rekao imam Šafi'i, kaže ljudi imaju potrebu za fikhom Ebu Hanife. A rekao je An-Nadar bin Šamil. An-Nadar. Nadar. بن شميل كان الناس نائما على فقه حتى أيقظهم بما فقه وبينه كاجه ljudi su bili uspavani u pogledu fikha, pa je probudio Ebu Hanife sa svojim fikom i razbudio ih i pojasnio ih. Znači biva, čovjek je došao sa stilom da je ljude uzbilio u pogledu, u pogledu fikha. Rekao Ibn Mubarak, ko je Ibn Mubarek? Mujahid wa muhaddis, وكتب النشيد يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب هون في سو عيادو الناس هون إذا بدي اشتني رادمو فيديو بدا توي عبادة سيقس dok ti kaže puštaš suze stajući na kijamu, naši kaže koji i krv se iza nas vidi. O mu kaže, o pobožnjače dvaju harem. je bilo Ha? Ova Ko se je kome predložio? Ko je ostavio? Šta? Pa i ja se predložio... Učenik mu je bio predložio. Učenik se, učenik se predložio učenik, učeniku. Ja. A danas uglavnom, znači muđahide su budale, a svi ostali normalni. Oni jedino ne razumiju, oni čine nered na zemlji, mofsidune fil ard, a ovo su sve muslihovni. Ovo se sve znači oni koji uspostavljaju red na zemlji. Stomaci im narasli, tamo imaju balkon za ostavljanje ruku. I onda 150 puta se počeši po onoj gutri, po baji, prebacije tam, prebacije vamo. Saha do 500 metara. Pa i čoravi da vide koliko je sati. I to je, to je takvaluk i takav se zove Hadimul Haramein a mi ga zovemo Hadimul Harame. On nije sluga, nego ruši. To je rušenje onoga prirodnog osjećaja. I e sad ljudi dođu, naše hađije i broje stubove, broje hotele, koliko će ko može stati. I uglavnom sve ovi boše u Medini zabroje, ono ne može niko izbrojati, moraš ići inženjera, traži skic, kad kaže podatak i završeno. I oni, jedan brat došao i sad nama kaže, kaže kad sam vidio da se onaj krov u Medini pokreće kada je povećao ono iman krov. Da, ja, kakve to veze ima sa imanom? može se provaljivati. Povećao to iman, he? Vidio krov ode. u tamo vam. Evo, pogledaj gdje mu traži da se imam poveća. Da, haule volja kuvata illa bilo. Pa Kaže, mare ejtu fil fiqhi mislu أبا حنيفة وما رأيت أورع منه رفادي يا شيخ البهاتش ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة وما رأيت أورع منه ورع ورع يعني تقبلك bogobojaznost, skrušenost. Bogobojaznijeg ili skrušenijeg od njega. Kale Muki, a'lamu ahlu kaže najučevniji je bio u svom vremenu. وقال القطان ما سمعنا أحسن من ذي أبي حنيفة znači nismo čuli nikoga da bolje koristi razum od Ebu Hanife. Umro je od se, rahmetullahi alej, 150. hijđanske godine. Koliko je živio? 70. Udario po prosjeku. 60-70 godina. U sulu mezhebihi, znači osnova njegovog mezheba. Bedema kalehu an nefsihi, utemelio je znači, svoj mezheb kao što je rekao o sebi. Inni ahidu bi kitabillah, ja uzimam iz Allahove knjige. Uida ođetuhu velem eđidu eđiduhu fihi ahadtu bi sunneti Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Pa ako kaže ne nađem onda uzimam iz sunneta poslanika sallallahu alaihi sallam wal athari sahah anhu i predaje koje su znači potvrđene povezane sa poslanikom sallallahu alaihi selleme i od ljudi koji su ehlu thiqat znači od ravija koji su potvrdili da su znači stekli povjerenje fa idha lam eđidu fi kitabillahi wala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi selleme ahastu bi qavli sahabi a ako ne nađem šta nas ovo posjeća isto onako što radi, to je selam. Ako ne nađem u Koranu i sunnetu, onda tražim govor ashaba. Od jedni uzimam, a od drugi ne uzimam. Mi smo se jučer, jel tako, ovaj, posjećali da je, da se kad smo govorili o razmimo ilaženju, tako, islamskih učenjaka, da smo rekli da znači imaju ta dva mezheba po tom pitanju. Jedni znači uzimaju govor Ashaba, a drugi znači ne uzimaju. Svi uzimaju kada, kada nema šta razbimo ilaženje među ashabima. Međutim, ako ima znači razbimo ilaženje među ashabima, pa kao što među njima samima nije bilo obaveza da ovaj mora uzeti ono ili onaj uzeti ovo, tako i, na, i generacijama koje dolaze, mogu da uzmu jedno od dva paulen za koje svate ili vide da, da je atrebu ili savab, da je bliži istini. I ne izlazim, kaže, iz govora ashaba u druge govorove ako mogu naći kod njih. Pa kaže, ako završi stvar, ne mogu se ni tu snaći, onda kaže, gledam šta je rekao Ibrahim ili Ša'bi ili Sa'id bin Musayib a onda kaže nakon svega toga ištihadin kao što ištihadi ljudi. A, piše. Izvori hanifijske pravne škole, pod naslov. Koran, sunnet, iđma, hijac, aur, al-istihsan. Ali istihsan, to ima svoje objašnjenje o tom potom. Inače, istihsan, znači to su neka, neke stvari koje su u osnovi, znači imaju svoju zabranjenost. A onda nekim putevima dovedu to do stvari da može biti dozvoljeno. Paulo sahabi, salihul mursel, mursele, šer'u šer min qablihim, znači propisi koji su bili prije, prije Korana. Nekad se to uzima, znači neki to uzmeju, a neki pod uvjetima, neki nikako. Pa pa Salih ol mursele, šar'u men kjel min qablihim, znači propisi koji su bili prije, prije Korana. Područje u kojem je rasprostranjen hanetijski mezer. Nema sumnje da je Ebu Hanifa, rahmetullahi ta'ala, lejt, sa svojim zavidnim znanjem ostavio veliki utjecaj na islamske prijedjele. Kao što je rekao imam i Šafija ljudi imaju potrebu za njegovim fikhom. Ovaj se mezeb najviše rasprostranio po islamskom ummetu. Pa je bio, znači, vodeći mezheb u Iraku i u vrijeme Abasijske dinastije. Bio je zvanični mezheb kod Osmanlija Čak je, znači, jedno vrijeme bio jak i u Magrebu Arabi, kao što je Tunis, Libija, Alžir, Maroko. I tamo se dobro, znači, povuka ostao je, znači, u Libiji. U Libiji ima, znači, malikijski i hanefijski mezheb. Danas se najviše nalazi taj mezheb na područjima koja su držale Osmanlije kao što je Misr, iako je to sada sve više lapi, tamo više dolazi izražaja, znači šatijski mezem Surija, Sirija, Libanon, Jordan, Irak, većina Turske, Balkana, Kaukaza, Afganistana, Pakistana, Turkistana, Srednje Azije, u Indiji, u Kini. Otprilike, znači, jedna trećina muslimanskog ummeta, znači u ibadetima sprovodi hanefijski mezheb. Od prilike, znači procentualno, svako 25. musliman u svijetu slijedi hanefijski mezheb. Koliko sati? Rekao je Ibn Haldun, govoreći o širenju hanefijskog mezheba, Ebu Ibn Haldun. Znači, mezem hanefijski se e, raširio ovom, znači, ovim oblikom ili ovom snagom zbog toga što su mnogi učenjaci bili ujedno i kadije u tim vilajetima gdje su namjesnici isto tako bili naginjali hanefijskom mezebu i tražili od kadija da da sude po hanefijskom mezhebu, to je jedan znači, od znači, glavni razloga, znači hanefijski mezheb se raširio po ovom obliku, znači snagom vlasti. Jer ako bude namisnik određenog mezheba, jel tako, odmah on traži i je da budu dotično mezhebom. A drugi razlog je zato što je u tom određenom periodu počeo da presušiva počeo da presušiva ištihad. Dimne mezheb muajjen. Znači mimo jednog mezheba. Pa su ljudi, primjer znači nastavili su te pravne škole i onda su ljudi, znači imali svoje učenike i učili su i prenosili su im znanje iz tog mezheba. Pa je taj, znači, ištihadul mutlak, opći taj ištihad i ovaj komparativ, proučavanje drugih mezheba, jednostavno u to jednom periodu bilo znači ograničeno. Kasnije onda kao što znate da se javljaju poslije znači ovaj već u pojavi Ahmed ibn Hanbala i onda ovamo kako ide prema šehu islamu već šesti neki šesto stoljeće i tako dalje ponovo dolazi do tog znači otvorenog ištihada gdje ljudi gdje može šejh izaći iz mezheba. I može, znači, ovaj, učenik izaći iz mezheba, kao što je bilo i u samom znači ovaj hanefijskom fiku i drugim fikovima ljudi nisu bili fanatici za mezheb. Nisu oni to nešto navijači bili. Pa ćemo vidjeti primjer radi u hanefijskoj pravnoj školi da je često mnogo učenika od Ebu Hanife nekada sa Ebu Hanifom, a nekada sa džumhurom u nekom, u nekom fiskom propisu. Oni se, tako, zovu ehli sunne, znači četiri mama ehli sunneta ta džemata. Znači, što se tiče akide, znači, oni su bili ehli sunnetske akide u globalu, da ne idemo, znači, u, ovaj, u sve mesele, ali su se, znači, u fiku razlikovali upravo zbog ovih usula, znači, koje je svaka pravna škola sebi postavila shodno, znači okolnostima, ali vidjeli ste da su se svi pozivali na izvore prije njih. I zato su i rekli, uzmite odakle smo i mi uzeli naše mišljenje, okačite ili pljusnite odzi Mi smo, jedno, ka, mi smo ljudi, jedno kažemo danas, pa onda sutra od toga odustanemo. Znači, i zato su ovi imani, oni i njihove škole nisu napravile problem. I zato mi to proučavamo. Nego su napravili problem džahili koji su kasnije počeli da budu fanatici, pa da navijački gledaju na određenu, određenu pravnu školu i iz svog džehla da prave probleme, pa ste vidjeli kroz istoriju četiri mihraba u Mešidu Umaru i u Damesku, pa ste vidjeli razne znači, obračune u Bagdadu između Hanefija i Hambelija to je nekada dolazilo znači do tako usijane situacije da nije bilo ženitbe, nije bilo znači čak je u Damasku toliko došlo, odšlo se daleko da se mezedi međusobno nisu ženili. Toliko su znači počeli u šubohate, da su to znači imao si znači ovaj osjećaj da se radi o četiri vjere. Pa i to alhamdulillah prevaziđeno i pošlo se prema kucu da se oslobodi Mešidul Aksa i u tome se znači uspjelo osoba potvijednika. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine. Pred nepravednim vladarom. Soba put vjernika. Islamski susreti optužen 2012. Šta si ti uradio za islam? Seminar Bužim 2012 Najpoznatije knjige koje govore o manetijskom mezeru, to je naslov. Mnogo je znači dijela koja su napisana od strane hanefijskih pravnika Mnoge su stigle do nas, a neke i nisu. Pa se navodi primjer radi da mnoge knjige od Mohameda bin Al-Hasana i Ebu Jusufa, znači nisu mnoge knjige došle do nas. Ono kad je bilo paljenje od strane Mongola i Tatara, mnoge su, znači, mnoga su djela tada izgorila. Od najpoznatijih znači, knjiga o Hanefijskoj pravnoj školi Pod jedan, Risaletu fil Haraj, tako se zove, znači, jedno hanefijsko dijelo. Pod dva, Kitabul Athar. Pod tri, Kitabu Ihtilaf Ebi Hanifete Wabn Ebi Lejla. Ja, Ebi Lejla. Prenosi ovu knjigu ili rovi je hadel kitab imamu Šafi'i fi kitabihi al musemmi bil um. Znači, rovi je hadel kitab Pišite tako kako vam ja govorim. Imamo Šafija i kitabi musemni bil ummi, bil ummi. Znači imam i Šafija, ima knjigu koja se zove El Ummi. tako se zove jedna knjiga koja napisao imam i Šafija i u njoj znači navodi jedno dijelo u kome se znači Ebu Hanifa dokazuje ili znači naučno raspravlja sa Ebu Lejlom. Po četiri, Kitabu Red, ala Sejril Euza'i, Euza'i, imam Euza'i, to je bio šamski alim iz Libanona. On je inače bio ovaj, puno kritičar Hanefijske pravne škole, imam Euza'i. A onda je bio kritičar i Ebu Hani, e, Buharije. Ali isto tako je, znači, on je bio šafijske pravne škole, tako da... Je na... Ja, ja, ja. Kitabu al Mabsub, pod šest, Džamil Kebir, od sedam džamiju Salir, od osam Sejdul Kebir, po devet Sejdul Sagir, sve veliko i malo, po deset Ezijadat, dodaci, što bi bilo prevodio, tako? Kitabu Emali, Muhammed bin Al-Hasan, po dvanest Lukijat, po trinest Harunijat, zato što je Harun Rashid je bio šafija, pa je bilo to prepucavanje. Džaržanijac! el džaržanijac! Može li Može. Mi sad uzeli ove knjige, da li bismo poslali na neto? Pa ne. Uzeli sad dva se na izučavanju ovih knjiga, ja mislim poslali. Jer, jer odgovor je rekao bi na čovjek koji Allah ne bi znao koji je na svijetu. Ne bi, ne bi, ne bi. Zašto ne bi? Zato što mi, znači, najtravednije prilazimo mezhebima. Idemo istim metodom kao što su išle prve generacije. I ti ćeš vidjeti vi objektivno što kaže šeh Muaz, znači šeh Bin Baz, Usaymin, šeh Albani i ostala ova stara ulema, rahimahullah, alihi međma'in, i koji su još neki oni živi. Oni su svi, kad govore o jednoj meseli, kažu, kala Allahu, kala Rasulu, kala sahabe, uafakahum bi بذلك Kaul الشافعي قول ابي حنيفه قول Maliki, قول, قول Ahmed, znaš. Pa su spominjali, znači, ovaj, imame po dobru onoga momenta, je tako, kada, znači, su i oni stali iza tog mišljenja na osnovu dokaza. A šta rade Mutasibi, koji se znači ovaj jednostavno znači ovaj eh, kako se to kaže fanatici u svom mezebu oni prvo kažu, pa je došlo tako kod Hanefija neki imamuna al-azam, naš, veliki imam. I onda rekao je naš imam. E sad, rekao je naš imam, e sad ga treba braniti. Pa ti sad mu tražiš dokaze, dođe neko drugi kao čeka, rekao naš imam Šafija, ovu. <clears throat> Onda kaže neko, rekao naš imam Ahmed, ovu. I to se dešava danas među nama, samo nije više ime Ebu Hanifa i nije više znači ime Šafija Malik, sad je Nusret fulan, allan, ebu, ovaj, ebu, onaj, jel tako? Zašto? Zato što kod nas šala nije tako. Jer, znači, sutra kad bi nešto, neko od naših daje rekao riječ koja nije u redu, skočio bi u Neko je rekao, kif, stani. Traži mi je dokaz od tebe, jel tako? Zato što jednostavno mi nismo, znači, fanatici pa u mezebu, pa navijači. I zato je bliže sevabu ehlul, ehlul hadis. Zašto? Zato što je Hadis nisu puno znači polemisali puno, koristili razum, stajali su kod dokaza. I zato kad mi sad analiziramo mezhebe, <coughs> možemo slobodno znači ići po bližini, po blizini sunneta od zada. Pa ćemo reći da je najbliži sunnetu ko Ahmed ibn Hanbel. Pa ćemo onda kazati da je Šafija. Pa ćemo onda kazati da je Malik. Pa ćemo onda kazati da je Buhanita. A to ne smanjiva nimalo vrijednosti jer oni nisu pozivali sebi i nisu rekli ko mene ne bude spominjao i ne bude se samo ovim perijem kitio, teško mu se. tako? Šta mi danas kažemo svoje braće? Idite, pa gdje ti bio u Misru? Pa ima li tamo brki, ima kog hoće. Mogu zalutat stio sto puta. Gdje sam ja bio? Kod Rviša u Šamu. Jel tako? E, međutim mi kažemo, među ima idite i uzimajte. Ali ne uzimaj pet od njega, to moraš razlikovati. ilug se može od šeitana uzeti. Ali se petva od njega ne uzima. Petva se uzima, znači ti su talibul ilm, nisi muštehid, e, eh, ti sada slijediš ištihad nečiji i ti važeš dokaze. I u ovome slučaju ti će pročitati ova djela, a ćeš ti vagati dokaze. Vidiš tamo nekakav hadis, mursel, munker, vidiš kijas, a ovam vidiš Buhariju, muslima, znači. Jer ti više nisi opterećen fanatizmom. Pa ti sada da si pristrasan određenoj školi. A evo sada kad bi, znači, mogli mi otvoriti svoja prsa i ljudi koji kažu su Hanefije, ko više voli Ebu Hanifu? Pa mi, zato što mi, znači, tom alimu dajemo mjesto mu je Allah dao. I ne smijemo to oskrnaviti. I mi, znači, u nekoliko mesela se samo razkrijemo od Ebu Hanife. A rekli smo juče da ustane Ebu Hanifa i da nađe poglavlje kod Buharije refulije dejfe salah i da je preno 40 ashaba mutavate predaja da je Bebu Hanife rekao, znaš, šta ne mogu ja preko svog mišljenja, znaš, ipak, znaš, ja imam, imam ja staža iza sebe, bil tako rekao, ne do Allah, tako. On bi se, znači, zašto mi kažemo ovoj braći koja nas, naša braća, naša sreća, mi kažu, hajmo javno, festo, hajmo, hajmo sad svu braću. Mi priznajemo vama ilu, i priznajemo vam mnogi stvarno su od nas. Ali mi imamo pitanja za vas. I ta pitanja ćemo vam postaviti pred svom braćom. A vi nas samo ču, vučete za ruka, hajmo negdje vam, ne, nemoj, vam ćemo kancelariju negdje. Pa čekaj, jel ovo din? Kako prevo se kitabu tevhid? Ti ga preveo, zašto si ga preveo? Za sevape ili za čevape? Pa dobro, ako si ga preveo za sevape, moraš stati u sevape, jel tako? Ako si ga preveo za čevape, izađeš i kažeš ljudi, ja se ovaj, odričem oni čevapa, što sam preveo kitabu tevhid, to je zabuda. Ja se odričem toga. Jer ako imaš ovaj, vi sjećate se kad je ovaj, ona jedan od namjesnika doveo onoga novotara i pitao ljude svimbera šta ćete vi danas klati za kurban? Kažu, klaćemo kurbane, deve, ovce i krave. Kaže, ja ću ovoga zaklati. On se opet nekaje, jer on misli da je obra, on nije više za čevape, bolam. On je ubijeđen, jel tako? Pa milion iranskih vojnika je poginulo na, Iraku. te je bio rat između Iraka i Irana. Zato što njihovi šejhovi im podijelili ključeva od Firdeusa. I on ide na tenka, on ide na, na haubicu, on ide na, znači, na, mine, on jednostavno ima ključeve za džene, Zabluda. Pa što bi se on tukao onim štrikom, jel, jel onim lance prolijevao krv, išao, molim te lijepo iz Basre pijehe na Kerbelu. To su ta obježenja. Razumiješ? Ubjeđenja. Zašto kršćan, evo vidiš, izađe papa, otvori onaj prozorič, je mir, mir, mir. Milioni ljudi, sveti otac se pojavi. Jel tako ili nije? Na. I to je zabluda. To je zabluda. I on je već, zato oni neće, zato Allah kaže za njega sam vola balin. Da oni hoće da razgovaraju. Mi na granci i hoće da nas vidi policajac da vidi ekipu. I mi ulazimo nakon ono posle sabaha neka, kako smo mi ono krenuli, ovaj, krenuli posle jaci iz Ljubljane i sad nešto on priča, popriča, on poznavu puno hođa i hađija i buftija i kaže, ovaj, koliko sam ja kaj skonto, naj, sve su vjere kao ovaj ne, nepotpune. Šta kažeš? Kaže, sve su vjere nepotpune. Rekao, to ti kažeš. Ali kaže, opet mislim da je srpska najpotpunija. Sad on hoće, znati kao, mene tu plesne diplomatijom, a sebe kao, znaš, on to kao nije on ovaj, pristrasan, pa što ti ne mijenjaš opciju? Ti si ličanin dole Hrvat, ti odmah moraš biti vlah ovaj vamo. Znaš, ovaj. I feše smo pitanja postaviš i on je molio Boga da nismo ušli nikako tu kad se ladi njegov. Još repa nešto dobaci ovaj vam tamo. Zbun smo ga sto posto. I samo podvedla se ono balin, jel tako? E još dvije knjige zapišemo pa ćemo ići u davu, braću. Znači, čitaš knjigu, ali ne tražiš u njoj muftiju. Ti već muftiju moraš imati izgrađenog, a knjigu čitaš zato što jednostavno ti moraš znati. Zašto mi potenciramo neke stvari? Zato da braćo, i ovo što sam ti odgovorim, znači mi ovaj, braća nekada griješi. Zbog nepoznavanja određeni uloženja kod učenjaka, određene stvari nazivaju novotarijom. A to je slabo mišljenje, slabije mišljenje, može tako reći. Pa je bilo slučajeva, uđe brat i uči drugi kamet, kaže, okaza to i kameta. A ima za jedan i drugi kamet oba hadisa sahi. Ali jedna škola se uze, ufatla za jedan hadis, druga za drugi. Brat ne poznavajući to, on to smatra komunizmom. Kakav komunizam i kamet? Pogledaj sam malo, jel? Tako da mi moramo razgraničiti. Ne možemo kazati čovjek klanja znači novotarski. Moramo to razumjeti. Znači, radi neke stvari koje nisu najispravnije. Drži ruke ispod pupka. To nije novotarija. To je slabije mišljenje. Jel tako? Ovaj. Novotarija je kad on nešto doda, ono što on radi, pa radi od namaz, to nije novotarija. To je veliki grije koji se zove veliki grije. On zove se novotarijom. Jel tako? Njega je poslanik razvova, nisu da najveći kradljivac, najveći lopu. A novotarije su ono što čovjek doda a nije, a nije utemeljeno, znači nije došlo u našem kitabu, kao što kaže poslanik Aslan, men ahdefe. Znači, hadese se desi nekakav. Men ahdefe fi emrina hada, ma se minu. E, to je novotarija, pa huvaret. zapište još ovo, jeste zapisali kitabu aha, Al fil, fil Hajl, po 16 kitabu zijadetu zijadat, pod 17 موجة تلوين تنتم كتاب زيادة الزيادات يطيروا كما فيش الله أكبر الله أكبر كتاب نوادر محمد لمحمد بن حسين بن حسن pod 18 kitabu Al-Mujarrad li Ebi Hanifete bi rivajetil Hasan bin Zijad. Kitabu Al-Mujarrad Al-Mujarrad li Ebi Hanifete bi rivajetil Hasan بن زياد كتاب 19 كتاب الرد على أهل المدينة ويسمى الحجة على أهل المدينة إدبار السيد كتاب الآثار لمحمد بن حسن رضي الله تعالى عنه ورحمة الله عليه I još su mnoge druge knjige koje su Još ćemo kasnije kad budemo imali vremena obraditi nešto što je interesantno, a to je koje su mu stalehe koristili. Primjer kad se kaže Ebu Hanifete o sahibein. Ko su to sahibein? ima bad وقولوا قول هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم a sad draga moje braćo iskreno i ispravno da se podijelimo u grupe ovo je znači jako bitno danas da budemo maksimalno znači oprezni jer ovdje znači ovaj narod je fin i mekahan, međutim neko će možda to protumačiti, alo slušajte, da je ovo provokacija, znaš, da smo mi došli sad da ganjamo onoga dida što je preposa će žene biti pokrivene. Pa s ljudima lijepo, pa ako bude i ružni riječi, samo akalu selama, reci Allah da se uputi i svojim putem. Znači, obići narod, razgovarat, kupi naranđe, ako imaš para, ne moraš meni kupi sebi. Ovaj. I ako Bog da ovdje, znači sad idemo, znači ovdje do 11.15, polako da se vrnemo na zajedno. A sad da odredimo emire grupa. أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا شكرا يا ربا I neće ovoj davi naštetiti nikakva služba. Istinski naslednici vjerovjesnika koji ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunicom i liberalizmom. Posjetite nas www.palta.com Soba put, uvijen soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah hej. Klanjat ćemo nasred mosta